بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ او همان کسی است که یتیم را با خشونت میراند و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند. پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهلنگاری می همان کسانی که ریا می و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می